บุ๊กทู หกสิบเจ็ด шестьдесят семь, шестьдесят семь, สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง относительные местоимения два, относительные местоимения два, แว่นตา очки, очки, เขาลืมแว่นตาของเขา он забыл свои очки, он забыл свои очки, เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน где же его очки? где же его очки? นาฬิกา Часы, Часы, นาฬิกาของเขาเสีย его часы сломались, его часы сломались, นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง часы висят на стене, часы висят на стене, หนังสือเดินทาง паспорт, паспорт, เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย он потерял свой паспорт, он потерял свой паспорт, แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน где же его паспорт? где же его паспорт? พวกเขา ของพวกเขา Они, их, Они, их, เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ дети не могут найти своих родителей. дети не могут найти своих родителей, แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Да вот же и идут их родители. да вот же и идут их родители, คุณ ของคุณ Вы, ваш, ваша, ваши. вы, ваш, ваша, ваши. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ Как прошла ваша поездка, господин Мюллер? Как прошла ваша поездка, господин Мюллер? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Где ваша жена, господин Мюллер? Где ваша жена, господин Мюллер? คุณ ของคุณ Вы, ваша. Вы, ваша. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер? Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ Где ваш муж, госпожа Мюллер? Где ваш муж, госпожа Мюллер?